alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma bugun addarsu tasi to'qqizinchi darsdan davom etamiz inshaalloh darsimizni boshida bugun hada farun rokiba abi hisanahu kabi ham mabni ism ham mabni fe'l kelib qolganligi uchun bugungi mavzumizni birinchi bo'lib mabniylarga qaratamiz inshaalloh mabniy bino va mabni biz binolarni mabni deb yuritaveramiz mabnilar zamma fatha kasra sukun bo'ladi mana shu to'rtta narsadan birdan chiqib ketmaydi yo fatha keladi yo zamma yo kasra yoki sukun keladi misol fatha desak e, mozi fe'llarda fataha fathaga mabni deb xuddi shunday mana shu to'rtta harakatdan to'rtta kelishdan boshqasiga chiqib keta olmaydi to'rttada turadi qaysidir baribir aylanib kelib yo fathaga yo zammaga tushaveradi <laughs> yo sukunga yo kasraga shuning uchun mabni degani tarkiblarda kalimaning oxiri bitta alomatni lozim tutib turaveradi unga har qanday o'zgartiruvchi omillar kelsa ham o'zgarmaydi o'zgartiruvchi omillar degani har bir ism yoki fe'lni jar qiluvchi nasib kasra qiluvchi qanaqa omillar hammasi omil deyiladi bular misol e, mubtado omil deyiladi raf qilish uchun foil ham omil deyiladi raf qilish uchun mana shunday barcha omillar misol bi desak marartu bi rojulin bi omil bo'lib qoladi rojulin ma'mul bo'ladi ma'mul shu rojulni kasra qilib qo'ydi demak kasra bo'lishligiga amal qiluvchi be bo'ldi shuning uchun omillar degani o'zidan keyingi e, eroblarni o'zgartiruvchi mana shunday qanday omil kelmasin mabniylar o'z holicha qolib ketaveradi buni biz misolni hozirgi birinchi darsimizdan hadza farun deganda hadza ismi mabni ism haqida kuzatishimiz mumkin misol hadza kalimamiz u mabniyun ala sukun degani. demak to'rttadan bittasidan chiqib ketmadi sokinga mamdiy bo'ldi fi mahalli rafain dedik bu raf o'rnidadir dedikda o'zgarmadi u mubtado dedik chunki mubtado omil hisoblanadi uni raf qiluvchi omil hisoblanadi hada ma'mul bo'ladi nima uchun ma'mul desa uni mubtadolik e'tibori bilan raf qildi buni deyiladi demak omilimiz mubtado bo'ldi bu yerda xuddi shu hazani o'zini maf'ullikka qo'ysak ham mana shu hazada qoladi mubtadolik holatida ham raf holatida ham haza bo'lgan edi uhibbu hazal valada misol hazal valada maf'ulun bih bo'ldi uhibbu fe'l muzori hazal valada maf'ulun bih maf'ulun bihlarni alomati nasb bu yerda haza mabniyun ala sukun bo'lib turaverdi lekin taqdirda nasb bo'ladi maf'ulun bih bo'lgani uchun deb taqdirda baribir o'z holatda nasb bo'ladi lekin o'z holatda ko'rinishda turaveradi shuga kasra omil qiluvchi kelsa ham baribir hadadek turaveradi qoatu ala hazal kursi qoatu ala hazal kursi mana bu kursiga o'tirdim ala jor hazani majrur qilish kerak edi lekin qilolmadi uning sababi mabnin ala sukun fi mahalli jar deymiz mahallida jar to'g'ri taqdirda lekin o'zi sukunga mabni deymiz mana shunday u har qanday holatda ham bir xil ko'rinishda turgan narsalar bular mabni deyiladi mabni ismlar biz hozir hazza farun haqida mabni ism haqida aytyapmiz demak mabni ismlar qaysilari mabni ismlarga kiradi mabni ismlar birinchi zamirlar chunki ma'rifaga eng yaqini zamirlarni biz yuqorida aytdik zamirun borizun dedik va zamirun mustatirun dedik ikkiga bo'ldik ko'rinib turgan zamir va maxfiy bo'lgan zamir ikkinchi yana zamir borisini ikkiga bo'ldik zamirun munfasilun zamirun muttasilunga ajralib turgan zamir va yopishib kelgan zamir mana shu zamirlarning hammasi mabni bo'ladi xoh alohida kelsin huwa, ana anta e, jamlari ham hammasi tasniyalari ham muzakkar muannaslari ham hiya humo hamma munfasil bo'lgan zamirlar mabni hisoblanadi o'z o'rniga qarab mabni yo fathaga yo zammaga yo kasraga yo sukunga mabni bo'laveradi demak birinchi zamirlarni barchasi mabni ekan biz hozir qisqa qisqagina aytdik zamirlar nimaligini Asl zamirlar ko'p Huwa, misol huwa, hiya muzakkar muannasda hiya humo tasniyada hum ko'plikda muzakkar hunna muannasda va hokazolar ikkinchi mabni ismlar ismi ishoralar ismi ishoralarga biz hozirgacha aytib kelyapmiz hadani hozir bundan boshqa hadani muannasi hadihi hazihi ham ismi ishora uzoqqa ismi ishora zalika yoki zaka o'rtaga ishora zaka uzoqqa zalika va tilka muannasda tilka turadi Ha ulai ulai ho tanbih bilan tanbihsiz ham keladi ho tanbihsiz kelsa ulai ho tanbih bilan kelsa ha ulai. bularni barchasi mabni deyiladi qayerda kelsa mana shu ha ulai ha ulailigicha qoladi tilka tilkaligicha qoladi hada hadihi shunday qoladi lekin bu yerda ikkita irob bor hada va hadihini muzakkar va muannasni tasniyasi bor agar tasniya kelsa biz birinchi darsimizda bir qisqagina aytib o'tgandik bugun ozroq shunga tushuncha beramiz tasniyada kelsa u o'z holatiga qarab erollanadi hadani tasniyasi hadani hadihini tasniyasi hatani hadani va hatanilar raf o'rinlarida alif tasniya turgani uchun tasniya alif turgani uchun hazani hatani bo'laveradi xoh raf foy mubtado bo'lsin xoh foil bo'lsin boshqa o'rinlar. Nasf va jar o'rinlarida yo turadi tasniyani yo harf turadi ya'ni hazayni hatayni bo'lib turadi misol nasb bo'lib qolsa maf'ulun bih bo'lsa roaytu hazayni rajulayni deymiz hazani rajulani desak foil bo'ladi jaani hazani rajulani. hatani ham xuddi shunday hatani raf o'rinda kelsa hatayni nasb va jar o'rinda keladi Ra'aytu hatanil maratayni misol hatayni bo'lib demak nasb o'rinda keladi hatani imroatani desak raf qilib aytsak mubtado qilib unda raf o'rinda alif bilan turadi u o'zining holatiga qarab eroblanadi jarda ham bihatayni maratayni desak bihatayni yoga e, tasniya yosiga jar bo'lib o'zgarib turadi undan boshqa o'rinlarda mufrad jamlarda ism ishoralar hammasi mabniy keladi yana mabniylardan ismi mosulalar ismi mosulalar keyingi darslarda bular ham o'tiradi inshaalloh Allazi muzakkarda muannasda allati jamda allazina allati yo bilan bo'ladi allai to hazb bo'lib ham bo'ladi bu har xil ko'rinishlarda keladi bular va xullaski ismi mavsullar mufrat va jam kelganda muzakkar bo'ladimi muannas bo'ladimi bir xil ko'rinishda mabnida turaveradi bular bularni ham tasniyasi o'z o'rniga qarab hazaniga o'xshab tuslanadi bu ham tasniyasi mu'rob bo'ladi misol buni tasniyasi allazoni muzakkarda bo'lsa allatoni muannasda bo'lsa allazayni nasf va jar ko'rinishida keladi allazoni raf ko'rinishida keladi allatoni ham xuddi shunday allatoni raf ko'rinishda allatayni nasf va jar ko'rinishda roaytul latayni deb maful qilsak mafulun bi shunda nasb o'qiladi ya'ni allatoni alif yoga o'zgartiriladi bular ham bundan boshqalari hammasi mavsulilar mabni biz shular mabnilarni yodlaymiz keyin doim mabni kelganda tushunib olaveramiz shular mabni ekan deb keyin ismi shartlar <laughs> ismi shartlarimiz yuqorida aytdik sodrul kalom deb aytiladi gapni boshda keladi bo'ldi u boshqa narsaga o'tmaydi man mo ayna kayfa bari shartlar oldinda keladi chunki bular sodir kalomni o'ziga lozim tutgan o'rniga qarab mubtado xabarlikda ham o'zgarardi bular ham mabni ham emas bular bir qancha bo'lib bular mabni fil mabni e, ismi shartlar deyiladi qayerda kelsa mabni o'qiymiz va yana bu ismi istifhomlar ham xuddi shunday ismi shartlar ikkita fe'lni jazm qilib kelardi man ismi ishora bu ismi istifhomlar ham xuddi shunday bitta fe'lni oldira keladi yoki sodrul kalom bo'lib kelaveradi bu ham yoki ismni oldiga kelsa xabar muqaddam yoki e, mubtado holatiga qarab fe'lni oldiga kelsa zarf mutalligi mana shu fe'lga deb biz oldin aytganmiz bular ham ma man mo mahmo bular barchasi hammasi bular ham mabniylar bular yana mabniylardan <laughs> ba'zi zarflar ham mabni keladi biz zarflardan bir qanchasini aytdik undan boshqa ham bir qancha zarflar bor shu zarflardan ba'zilari mabni bo'lib keladi misol munzu munzu doim munzuli keladi muz muz ham muzlar keladi iz iz ham gohida zarf bo'lib keladi bu ham o'sha iz holatida qolaveradi Haythu, haythu muzof bo'lib kelganda ham yoki o'zidan oldin jar majrur har qanday holatda haysulay turadi al ana al ana ham xuddi shunday amsi amsillar ham doim mabni keladi ya'ni ba'zi zarflar hammasi emas misol biz ko'p zarflarda aytgan sabohan degandik sabohan sabohan gohida yawmun, yawmunlar ham gohida mubtado bo'lib qoladi gohida foil bo'lib qoladi gohida zarf bo'lib nasb bo'ladi gohida majrur bo'ladi kasra bilan o'zgaradi bular keyin navbatdagi lo nafi jins bilan kelgan lo nafi jinsning ismi ham mabni bo'ladi buning misoli la ilaha illalloh la ilaha mavjudun bihaqqin illalloh bo'lgan mana shunda la da Alloh lafsul jalala Allohni ilaha ismi doimo mabni bo'lib keladi har qanday o'rinda lo nafi jins kelgan vaqtida shunda ismi mm, mabni bo'ladi demak biz mabni ismlari haqida qisqacha ma'lumot aytdik mabni fe'llar ham bor mabni fe'llarimiz biz yuqorida aytgandik fe'llar o'zi 3 turli bo'ladi mozi muzori amr bo'ladi mabnining asosiy qismi mozi va amrda bo'ladi muzoriyda ba'zi bir o'rinlarda mabni keladi mozi fe'llar doimo fatha zamma sokinga mabni bo'ladi moziylar fatha Mm, zamma sokin mana shu uchtadan chiqib ketmaydi qachon fatha bo'ladi desak fatha bo'lish o'rni misol moziy bo'lib g'oyibda kelsa fatha bo'ladi misol fataha dahala fataha misol mabnun alal fathi deymiz oxiridagi fataha demak al fathaga mabni bo'ldi ammo fataho daholo bo'lib tasniya bo'lib qolsachi tasni bo'lganda ham fathaga mabni bo'laveradi biz aytdikki fatha zamma sokin bundan chiqib ketmaydi dedik demak fatahalarda alifga mabni deyilmaydi fathaga mabni deyiladi alif tasnasi tutashib qolganligi uchun shuning uchun fataho desak mabniyun alal fathi litsolihi bi alifil isnayni deymiz fataho fil mozi mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan litsolihi bi alifil tasniyati isnayni islayn ya'ni tasni alfi alfiga tutashib qolganligi sababli fathada mabni turaveradi deymiz demak fathada mabniligini bildik endi jamoat vav tutashib qolganda vavul jam tutashganda zammaga mabni deymiz misol dakhalu, fatahu bular ko'plikni isbotlagan vaqtda vavul jam dakhalu oxirida vovul jamoa yoki vovul jama deyiladi mana shu harflar kelib qolgan vaqtida zammaga mabni deyiladi vov turibdiku deyilsa mana shu vov zammaga mabni deyiladi aslida shuning uchun dahalu deganda fe'l modiy mabniyun ala dammati litsolihi bivovi jamoati deymiz mabniyun ala damma deymiz zammaga mabni fatahu yani. litisolihi bivovil jamoati deymiz vov jamoat unga qo'shilib qoldi fatahu bo'lib oxiridagi vov agar foil bo'lgan zamirlar yo'liqsa demak foil bo'lgan zamirlar biz yuqorida aytgandik zamir muttasillar tu fatahtu fatahta fatahti fatahtumo fatahtum fatahna mana shu barcha foil bo'lib kelayotgan zamirlar fe'l moziyiga yo'liqgan vaqtida sukunga mabni bo'ladi fatah fe'l moziy mabniun ala sukun tu mabniun ala sukun litisolihi betoil foilil mutakallim tu mutakallim ta muxotab ti muxotaba muannas shuning uchun lit litsolihi bitoil foilil mutakallim deymiz fatahtu bo'lsa fatahta bo'lsa lit litsolihi bitoil foilil muxotabi deymiz fatahti bo'lib kasra bo'lib ketsa litsolihi bitoil foilil muxotabati deymiz muannaslikni aytamiz mana shunday qilib sukunga mabdi bo'lgan bo'lishligi unga zamir qo'shilib qolganda bo'ladi mana shu hamma o'rinlari shu moziniki muzori fe'li bir holatda sokinga mabniy bo'ladi u ham o'sha nunu nisva ayollarni jamoatining nunu tutishgan vaqtida yaftahna misol yaftahna degan vaqtida muzoriyimiz sukunga mabni bo'lyapti nima uchun desa litsolihi binun nisvati deymiz nun nisva ya'ni jamoat ayollar jamoati nunni tutashib qolgani uchun yaftahna ochyaptilar ko'p ayollar bu o'rinda demak fathaga mamniy qilindi yana ikkinchi o'rin bor ta'kidli nunlar tutashganda ham fathaga mamniy qilinadi misol yaftahanna yaftahan albatta albatta ochadi ta'kidli nun yaftahan ham yaftahanna bunda ta'kidli nun va taxfif Ta, nunu taxfif nunu saqila deyiladi yoki nunu tashdid ham deyiladi yaftahanlarniki ham الفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة deymiz nun saqila yoki xafifa tutashib qolganligi uchun u fathaga mabni qilindi agar jam kelsa yaftahunna bo'lib zammaga bo'ladi yaftahanna emas yaftahunna zamirga mabni qilinadi unda ham al fi'l mudoriyon mabniyun ala damma deymiz litsolihi binuni tavkidi saqilati avil xafifati deymiz navbatdagi amr fe'li amr fe'li doimo sokin emam deb bo'ladi agar solom harflardan bo'lsa misol xuz doimiz aytdik xuz uqud uskud, bular barchasi sokinga deb qilingan agar oxiri vav, alif yo kabi harf illatlar kelsa harf illatlar 3 ta. Vav, alif yolar bular doimiy o'zgarib turganligi uchun gohida hazb bo'lib ketadi gohida ikkinchi harfga o'zgarib ketadi shuning uchun bu kasal harflar bularda sog'lom bir joyda turayotgan kuchi yo'q masar, kuchi yo'q harflar kasal bular o'zgarib ketadi goh ko'p o'rinda hazb bo'ladi ko'p o'rinda qalb bo'ladi ko'p o'rinda taskin bo'lib ketadi mana shu ta harf illat agar kelayotgan bo'lsa uni oxirda unda oxiri mabnun ala hazfi harfil illati deymiz illat harfini hazb bo'lishiga mabni qilingan deymiz bular harf illatlar 3 xil vov yo'llarda udu misol vovga misol asis yadu bo'lgan fe'lu amrin mabniyun ala hazfi harfi illati deymiz fe'lu amr bo'ldi bu mabniyun mabni bo'lyapti ala hazfi harfi illati oxirdagi yad'u dagi harf illat hazf bo'ldi-da udu bo'lib cho'zilmay qoldi kasrasiga misol irmi misol irmi bo'lib yo bo'lgan shunda fe'lu amrin mabniyun ala hazfi harfi illati deymiz illat harfining hazb bo'lishiga mabni qilib qo'ydi Ermida qoldi ermi bo'lib cho'zilganda ermida qoldi udu bo'lib cho'zilganda udu bo'lib cho'zilmasdan zammada qoldi fathasi irdo bu ham irdo yardo edi cho'zilganda irdo bo'ldida mana shu fathaga mabniligicha qoldi navbatdagi mabnilar harflar endi ismda biz aytib o'tdik fe'l ham o'tdik harfda ham mabnilar bor harfdagi mabnilarga kelsak harflarni barchasi mamniy deyiladi harflar xoh harfil maoni bo'lsin xoh harfil maboni bo'lsin farqi yo'q harfil maoni degani bir o'zida ma'no anglatib turgan harflarni harfil maoni deydi jor harflari misol anlan kaylar o'zidan bir narsa chiqib turadi harfil maboni degani bu bino qilingan harflar bularda ma'no yo'q misol faala desak faalani f ayn lom uchta harf bormi har bittasi harful maboni deyiladi bino qilingan fa'lada f turibdi l turibdi m turibdi ular alohida alohida sochib tashlaganingizda ajratib tashlaganingizda biron bir ma'noni bildirmaydi ammo ala misol jor harf fi jor harflari da ustida ichida bi bilan musohaba qandaydir ma'no anglatadi bular shuning uchun huruful maoni deyiladi bular bularni barchasi huruf maoniy bo'lsin maboniy bo'lsin bular hammasi mabni bo'ladi harflar harflarning misol mabnilaridan jar harflarini aytsak jar qiluvchi fi ala ila bular barchasi min harfi jarlar bular ham mabni nasx qiluvchi harflar bor nasx qiluvchi harflarni ba'zi ahli ilmlar ba'zi nahvshunoslar hurufun mushabbahatun bil fe'l deydi fe'lga o'xshaydigan harflar deydi inna anna ka anna lakinna layta laalla bular inshaalloh o'z o'rinda aytib o'tiladi bular ham harflar bular ham mabni nasb qiluvchi harflar bor an lan idan kay muzori fe'lni oldiga kelib misol muzori fe'llar nasb qiladi yoki hatta faus sababiyya, lam talil bular barchasi mabni harflar yana atf harflari bor vov fo summa hatta av am la bal lakin bular barchasi mabni harflar va bundan boshqa qanday harflar bo'lmasin barchasi demak mabni harflar ekan biz darsimizni endi boshlaymiz hada farun hada ismi ishora mabniun alal sukun fi mahalli rafin mubtadaun فأر اسم مرفوع بالضمة الظاهرة خبر بو فأر مسجقون ركب أبي حصانه أتم منين أتم أي غرية مند ركب في الماضي مبني على الفتح دماغ مبني كلدبا مازيلر مبني بولد فتحية <clears throat> أبي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا lafzda jar ko'rinib turibdi abi bo'lib lekin mahalda bu foil bu mudofun foiluhu mudof bo'ldi va uning foili bo'ldi abi dagi yo al you damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilay avvalgi darslarda aytganmiz buni ma'nolarini hisanahu mansubun bil fathati zohirati mudofun mafulun bih rakibagi mafulun bih bo'ldi va o'zi mudof bo'ldi hu damiru muttasilun mabniyun ala dammi fi mahalli jarrin mudofun ilay fataha salimuni shubbaka salim derazani ochdi fataha fe'li modiy ala al fathi mozi kelyapti g'oyibda kelyapti salimun foili bo'lyapti salimun ismun marfuun bid-dammati zohirati foilun foilun lah fatahaga foil bo'ldi الشباكة مفعول به يعني مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به فتح أخي البابا من أكم يشين أشت فتح في الماضي مبني على الفتح أخي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فعله فتحا فاعل مضاف مضاف بطربت الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه demak bu muzof ileyh bo'ldi yo al boba mafulun bih bo'ldi ya'ni mansubun bil fathati zohirati mafulun bih hada himari hada ism ishora mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un himari ismun majrurun lafzan marfu'un mahallan mahalda raf bu nima uchun desak bu xabar bu xabar raf bo'lishi kerak mudofun xabaruhu mudof bo'ldida hadani xabari bo'ldi الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وهذا مهر أخي وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا مهر أخي معطوف هذا حماري معطوف عليه بولد هذا مبتدا بولد مهر اسم مرفوع بالدمة الظاهرة مضاف خبره أخي <coughs> مضاف إليه bo'lyapti bu mudofun iley majrurun bil kasrati kasra bilan o'zi jar bo'lib turibdi al yau damir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun iley rakiba abil farasa xo'p hada himari bu meni ishagim va hada muhru axi va bu akamni toychog'i rakiba abil farasa otam otga mindi rakiba fe'l modi mabnun ala al-fath أبي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعله مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الفرس منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به التلميذ ذهب إلى المدرسة شاگرد مدرسة بارد التلميذ مبتدا zahaba ila madrasati xabari qisqartiramiz ozroq ma'noni zahaba fe'l mozi mabnin alal fathi va uni taqdirda zamirda huwa fa'ili bor at tilmizuga qaytadi ila harfi jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab al madrasati majrurun alamat jarrihi al kasatu zahiratu jor va majrur mutaliquhu bi zahabaga mutallaqi zahabaga qaytdi ana fatahtu shubbaka men derazani ochdim Ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Buni ham avvalda o'zbekcha ta'riflarni aytib o'tgandik. Fatatu shubaka jumlatun fe'liyatun xabaruhu. Fatah fe'l modi mabniyun ala sukun litisolihi bi ta'il fa'ilil mutakallimi. Demak, mutakallim bo'lgan to fa'il to'si yopishib keldi. Mutakallim ya'ni fatahtu men ochdim. tu damirun muttasilun mabniyun ala dammi foiluhu demak tu zamir muttasil bo'ldi zammaga mabni bo'ldi fatahni foili bo'ldi ash-shuboka mansubun bil fatati zohirati maf'ulun bi iftahi shubaki shubaka ya karimu derazani och ey karim iftah fil amr mabnun ala sukun فعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الشباكة منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإيراب وهو عوض عن فعل محذوف تقديره أنادي كريم منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به بو مفعول به لارد محل نصب ديمز لفعل لفعل النداء المحذوف تقديره أنادي نداءنا حسب بولغان فعل بارد أنادي ديان يعني نداء قلمان ديان الحمار في الدار الحمار مبتدأ fid dori xabari fi harf jar مبني على السكون لا محل له من الإعراب الداري مجرور بالكسرة الظاهرة متعلقه بخبر محذوف تقديره موجود eshak hovlidadir demak xabari mavjud bo'ldi yujadu zibu fil g'obati yujadu majhul fe'li keldi bizga hozirgacha biz majhul fe'lni o'tmagan edik birinchi darsimiz birinchi darsimizda majul fe'lni ham agar bino mabnilarga qo'shib o'tamiz desak toliblarga og'ir bo'lmasligi uchun majul fe'lini keyingi 10 darsda inshaalloh bayon qilamiz yujadu fe'lun mudori'un marfu'un bid-dammati zohirati ala oxirihi mabniyun lil majhuli deb qo'shimcha qo'shiladi mabniyun lil majhuli majhulga bino qilindi boshqa hamma oldindagi gaplar gaplar mudori'un deymiz marfuun raf qilingan biddamati zohirati ochiq zamma turibdi ala oxirihi oxirda mabniyun lil majhuli majhulga mabni qilingan xolos bino qilingan xolos azibu ismun zohirun marfuun biddamati zohirati naibul faili deymiz majhul fe'lga doim noib foillar keladi ma'lum fe'llarga foil tursa majhul fe'lga noib foil o'sha foilni o'rnini bosib turadi fil g'obati jor majub talag'i yujaruga ayna tadhabu ayna ism istifom mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin zarfu makanin mutaalliquhu lil fi'lil ati tadhabu qayerga boryapsan e, qayerga boryapsan demak e, fe'li kelgan vaqtida aynani oldiga shu fe'lni o'ziga bo'ladi yujadi dibu fil g'obatida bo'ri o'rmonda topiladi ma'nosi ilal madrasati ila ala sukun la مبني lahu min al-i'rab al-madrasati majrur bil مجرور zahirati muta'alliquhu bi fi'lin mahzufin taqdiruhu azhabu biz yuqorida aytgandek fe'llar hazb bo'lishligi haqida agar o'ziga xos fe'l kelib qolsa shu xos fe'lga bo'ladi agar umum bo'lsa koinunga mavjudunga konaga istaqarraga shu shunga o'xshash fe'llarga mutaalliq bo'laveradi ismlarga ammo o'zidan oldin bir xos kalima o'tgan bo'lsa shu xosga bog'langan bo'lsa xosi keltiriladi qayerga ketyapsan desa madrasaga ketyapman demak ma'sufili azhabu bo'ladi ayna saidun ayna istifom bo'lib xabar muqaddam saidun mubtadoi mohor said qayerda Fil junaynati yalabu fi harfi jar al junaynati majrur mutaalliquhu bi yalabu yalabuga bo'ladi chunki yalabu fe'llar o'zidan oldingi mutaalliqni qabul qila oladi yalabu fe'lida qabul qilishlik kuchlik yalabu fe'limiz jumla fe'liya bo'ldi xabar bo'ldi hazb bo'lgan mubtadoga u saidun edi ana qaratu darsa ana damirun barzun munfasilun mabnin ala sukun fi mahalli rafin mubtadaun qaratu darsa jumlatun fe'liyatun xabaruhu qaro fe'l modi mabnin ala sukun sukunga mabni bo'ldi nima uchun to qo'shilib qoldi to mutakallimada litsolihi bitoil foilil mutakallimi deymiz mutakallim foilning tosi qo'shilganligi uchun toni o'zi to damirun muttasilun mabniyun ala dommi foiluhu zammaga mabni bo'lib qaratuni foili bo'ldi ad darsa mafulun bi anta katabtal maktuba anta damirun barzu munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. كتبت المكتوبة جملة فعلية خبره كتب فعل ماضي مبني على السكون tachi bu yerda ta muxotab bo'ldi yuqorida tu mutakallim edi shuning uchun litsolihi bitoil foilil muxotabi deymiz muxotab foilning tosiga yopishib kelganligi uchun bu sukunga mabni bo'ldi tani o'zi ta damirun muttasilun mabniyun alal fathi failuhu katabtani foili al maktubu mafulun bih uktubil maktuba xatni yoz uktub fil amr maktuba anta foili bor maktuba mafulun bih ana sharibtu shoya men choyni ichdim ana mubtado sharibtu shoya xabari sharif fe'l مبني mabnun ala sukun litsolihi bi الفاعل المتكلم mutakallim tu mutakallim bo'lganligi uchun tu domiru muttasilun mabnun ala dommi foiluhu ashshoya mafulun bih bo'ldi salimin fahima darsahu salimin mubtado fahima darsahu xabari biz ozroq tezlashamiz <laughs> darsahu hudagi zamir damir muttasilun mabniyun ala dommi fi mahalli jarrin mudofun ilayh irkabil hisona ayg'irni min irka fil amr anta foil bor al hisona mafulun bih mahmud hafizat darsa mahmud mubtado hafizat darsa xabari hafiza fe'l modiy mabnun alal fathi bo'ldi huva foyli bor mahmudga qaytadi addarsa mafulun bi al muallimu dakhalal fasla al muallim sinfga kirdi al muallimu mubtado dakhalal fasla xabari dakhala fil modi mabnun alal fathi huva foyli bor al muallimga qaytadi al fasla mafulun bi anta akhasta qalami ya abdalloh anta mubtado jumla xabar ahaz fe'l ta foil akhaz demak fe'li modi mabnun ala sukun bi ta'il foilil muhotabi muhotab foili keldi antada ta o'zi damir muttasilun mabnun alal fathi foiluhu ahazni foili bo'ldi qolami mafulun bi ismun majrurun lafzan mansubun mahallan deymiz mahalda nasb bo'ldi bu mudofun mafulun bi al yau mudofun ilayh bo'ladi al mudof al yau degani e, damir muttasilun mabnun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilayh yo harf nido abdulloh munoda abdadagi abda mudofun mansubun bil fathati zohira bu mansub o'zi turibdi haqiqatda u taqdirda fe'li hazb bo'lgan unadiga mafulun bi allohi muzofun ilay qomat tilmizu qoma fil modi mabnun alal fathi at tilmizu failuhu qodal muallimu muallim qoma tilmizu shogird turdi qodal muallimu muallim o'tirdi qoda fil modi mabdun alal fathi biz qayta qayta aytayapmiz. bugungi darsda yangilik bo'lgani uchun mozisini qayta qayta aytayapmiz. al muallimu foili qodan. nazarat tilmizu mina shubbaki shogird derazadan qaradi nazara fil modi mabdun alal fathi at tilmizu foiluhu mina shubbaki jor majrur mutalig'i nazaraga man fatahal boba kim eshikni ochdi man mubtado fatahal boba xabari fataha fe'l huva foil var manga qaytadi al bobi mafulun bi ana fatahtu men ochdim ana mubtado fatahtu xabari fatah fe'l tu foili tu ya'ni fatah fe'li modi mabnun ala sukun litsolihi bito il foil mutakallim bo'ldi tumuz domir muttasilun mabnun ala, ala domi foiluhu man akhadha daftari man mubtado akhadha daftari xabar ya'ni man اسم استفاء مبني على السكون في محل رفع مولم متضاب أخذ هذا الطريق خبر آه، أخذ في الماضي مبني على الفتح هو فاعل بار من يقيت دفتري اسم مجرور لفظا منصوب محلا ده محل ده نصب أقليات مضاف مفعول به الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أنا أخذته أنا مبتدأ أخذته خبر هاتي مصدري هاتي اسم في الأمر anta fo'ili bor mistori maf'ulun bi ya'ni mistori ham ismun majrurun lafzan mansubun mahallan bo'ladi mudofun maf'ulun bih bo'ladi chunki mahalda bu nasb bu maf'ulun bih bo'lgani uchun yomiz ham muzofin ilay. anta axolta anta mubtado axolta xabari axoltadagi ta biz yuqorida aytgandek foil bo'ladi mutakallim foil tosi bo'ladi xozil kitobi خذ في الأمر أنت فاعل بار الكتاب مفعول به أين المهر خذ الكتاب كتاب al أين المهر toychoq qayerda ayna xabar muqaddam al muhru mubtadoi muaxar al hirru yakul fara mushuk sichqonni yeyapti al hirru mubtado yakul fara xabar yakulu fe'l huwa foil bor al hirruga qaytadi al fara maf'ulun bi rakibtu hisani otimga mindim rakib fe'l mozi mabnun ala sukun litsolhi bitoil foilil mutakallimi tu domiru muttasilun mabnun ala dommi foiluhu hisoni mafulun bih hisoni ismun majrurun lafsan mansubun mahallan mudofun mafulun bih bo'ladi yo mudofun ilayh bo'ladi al hirru yashabul laban mushuk sutni ichyapti al hirru mubtado yashabul laban xabari yashabu fil muzori huva foil bor hiruga qaytadi al labana mafulun bih shu bilan bugungi darsga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsni o'ninchi darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xayri xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain